الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات نعم ähm, der Schirr begrüßt euch und wir fangen gleich an mit dem Unterricht. نعم تفضل شيخنا ونحن معكم في هذه الليلة ليلة السبت الرابع من شهر ربيع الأول لعام ست وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة Also wir sind mit euch in diesem Abend, äh, der 4. Rabi' al-Awwal, 1436, äh, nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. والكلمة عنون لها باسباب توطيد الاخوه بين السلفيين Und unser Vortrag äh, geht mit die, ähm, die Möglichkeiten, die die Brüderlichkeit zwischen den Geschwistern verstärken. وهذا الموضوع موضوع مهم غايه في الاهميه Äh, diese Angelegenheit ist sehr wichtig, sogar unglaublich wichtig. وموضوع كبير ينبغي الاعتناء به من قبل العلماء وطلبه العلم Das ist eine Angelegenheit, äh, womit jede Strebende nach Wissen und jeder Gelehrte sich damit befassen muss. يعتنون به من حيث الدعوه اليه وذكر الاحاديث والاثار فيه Also sie kümmern sich äh, darum, indem sie äh, die Beweise, textuellen Beweise aus den Ahadith und aus den Ayat, die sich mit diesem Thema befassen. ويعتنون به من حيث السعي لرد كل سبب يؤدي الى الفرقه والاختلاف Äh, sie kümmern sich so sehr, dass sie jede, mög äh, jede Möglichkeit oder jede Gefahr, die ausgehen kann, diese Brüderlichkeit äh, zu, de- zu, st- zu zerstören, dass sie ihr den Weg abschneiden. وهكذا على المسلمين ان يعتنوا بهذا الموضوع تطبيقا له وعملا به Und so soll, sollen die Muslime sie als Vorbilder nehmen, indem sie äh, sie befolgen und sie ähm, äh, so äh, nachgehen, wie die Gelehrten und die, die Ge- Leute des Wissens äh, mit dieser Thematik umgehen. وهنا سؤال مع ما تقدم لماذا الحديث عن هذا الموضوع Die Frage ist jetzt, warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? والجواب يتلخص في امور اعدها الان Die Antwort darauf äh, fasst sich zusammen in äh, vielen Punkten, die ich gerade erwähnen werde. الامر الاول ان هذا امر اوجبه الله علينا وهو يحبه تبارك وتعالى منا Also der erste Punkt ist, dass diese Angelegenheit hat Allah subhanahu wa ta'ala uns äh, zur Pflicht gemacht, dass wir unter Brüder, äh, unter Brüder so umgehen. Und das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und äh, das zieht das Wohlgefallen Allahs auch mit sich. الامر الثاني سعيا منا في الاقتداء بالصحابه والسلف الصالح في تطبيقهم لهذا الامر العظيم وهو الاخوه الصادقه بينهم Der zweite Punkt ist, wir nehmen die Sahaba und den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbilder, indem wir von ihnen lernen, wie man diese Brüderlichkeit äh, in dem Leben umsetzt. الامر الثالث اغاظه للشيطان وشياطين الانس والجن الذين يفرحون بفرقه اهل الحق Der dritte Punkt ist, man muss den Shaitan äh, erniedrigen durch diese Brüderlichkeit, weil die Shayatin von den Ins und Jinn, sie freuen sich darüber, dass die äh, Brüder sich spalten. قال الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم Allah, subha إن الشيطان ينزغ بينهم Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran und sagt zu meinen Dienern, sie sollen die besten Wörter auswählen. Denn der Shaitan, äh, der sucht de- einen Weg, wie er sie voneinander spaltet. الأمر الرابع أن هذا من التواصي بالحق الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى Der vierte Punkt ist, ähm, die Brüderlichkeit zu pflegen, gehört zu gegenseitigem Ermahnen, das Gute zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala hat er hat gesagt, und hilft euch gegenseitig in guten Taten und Gottesfurcht. الأمر الرا- الخامس إعانة لإخواننا على أنفسهم في تجنب أسباب الفرقة والاختلاف فيما بينهم Der fünfte Punkt ist, man muss die Brüder dabei helfen, die Gefahr oder die Fallen zu vermeiden, wo die Brüderlichkeit zersprengt und wo sie auch in Verlust geraten kann. الأمر السادس علاجا لبعض البوادر لوجود ضعف في هذا الواجب وهو الأخوة Der sechste Punkt, warum wir uns mit diesem Thema befassen, ist ähm, zu, äh, vorzubeugen, wenn irgendwelche Erscheinungen auftreten, dass diese Brüderlichkeit in Gefahr geraten kann. Dass man vorbeugt, dass, bis, dass, man, bis, äh, dass man bis dahin äh, landen kann. يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. ويقول تبارك وتعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Tauba, und die Gläubigen und die gläubige Frauen, die, die gläubigen Frauen sind ähm, äh, Awliya zueinander. كيف كيف أولياء؟ والولاية المذكورة هي المحبة والنصرة Und die Wilaya ist so zu erklären, dass es die Liebe und die Unterstützung. فهذه صفة المؤمنين Das ist also die Eigenschaft der Mu'minin untereinander. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, المسلم أخو المسلم der Muslim ist der Bruder des Muslims. لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره Er ist ihm niemals äh, ungerecht gegenüber und er tut ihm niemals eine Ungerechtigkeit und er, unter, ähm, äh, er unterschätzt ihn nie und er missachtet ihn nie. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا Und er sagt auch in einem anderen Hadith, der Mu'min zu dem anderen Mu'min ist genauso wie ein starkes Gebäude, was äh, aufeinander ähm, ähm, f- mit, mit, mit guten Fundamenten gebaut ist. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem, anderen- äh, in einem anderen Hadith, das Beispiel der Mu'minin in äh, der Güte zueinander und der Barmherzigkeit zueinander ist wie das Beispiel eines Körpers. والأحاديث في هذا كثيرة جدا منتشرة في كتب السنة والحديث Und die Hadith, die sich mit diesem Thema befassen, sind zahlreich und sie sind zu finden in den Büchern der Ahadith. Der, der Hadith. أئمتنا وقدوتنا من السلف الصالح الصحابة والتابعون وتابعوهم Und äh, unseren Vorfahren aus den Sahaba und aus den Salaf, die haben all dieses Wissen umgesetzt, was Brüderlichkeit angeht. فكانوا خير الناس في تحقيق الأخوة بينهم Sie waren die Besten, die die Brüderlichkeit vervollständigt haben und verwirklicht haben. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة بدأ بعملين اثنين Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in Medina angekommen ist, er hat mit zwei Sachen angefangen. العمل الأول بناء المسجد والعمل الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار Das erste, was er gemacht hat, ist eine Moschee zu bauen. Und die zweite Sache ist, dass er einen Brüderlichkeitsbund ge äh, geschlossen hat zwischen denjenigen, die nach Medina gekommen sind, die Muhajirin, und die Ansar, also die Gastgeber in Medina, die die Muhajirin aufgenommen haben. والآن أتحدث إليكم عن بعض الأسباب التي من شأنها توطيد الأخوة وتقوية الأخوة بين أهل السنة السلفيين الصادقين Und ich, er äh, ich erkläre euch einige Vorzüge und einige Merkmale, wie man die Brüderlichkeit zwischen den Geschwistern der Ahlus Sunnah und der Salafiyyin verstärkt. السبب الأول يجب أن يعلم كل واحد منا أن هذا واجب عليه وأنه من تحقيق الإيمان Das erste, was, وأنه إذ وأنه إذا تركه فقد نقص إيمانه das erste, was man wissen soll, ist, dass es eine Pflicht ihm gegenüber, also dass es eine Pflicht für ihn ist, diese Brüderlichkeit zu vervollständigen. Und das gehört zum Iman. Und wenn man das nicht tut, dann verringert man den Iman in sich. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, äh, keiner, also keiner wird eh glauben, bis er äh, für seinen Bruder wün äh, wünscht, was er für sich selber wünscht. Äh, oder bis er äh, für seinen Bruder liebt, was er für sich selber liebt. وأنا أترك لا أذكر صحابي الحديث ولا من خرجه اختصارا وإلا فالأحاديث كلها التي أذكرها صحيحة Und ich erwähne nicht äh, den Überlieferer des Hadith oder der Sahabi, der diesen Hadith überliefert hat, damit man die Zeit erspart. Aber all die Hadithe, die ich erwähne, sind authentische Hadith, also Sahih Hadith. Die meisten davon in den zwei äh, richtig authentischen Büchern, der Bukhari und von Muslim. أعود إلى السبب الأول وهو معرفتنا بأن هذا واجب علينا ومن شعب الإيمان وخصاله Ich komme also zum ersten Punkt, also der Punkt, wo, ma, wo jeder wissen soll, dass es eine Pflicht ist und dass es zu einer Säule des Iman gehört. Äh, Also zu einer, zu, والسني أوكي, أوكي. تم und dass es zu einem Merkmal des Iman, keine Säule, sondern Merkmal des Iman ist. Na, والسن والسني الصادق يسعى جاهدا في تحقيق هذا الواجب und der aufrichtige Sunni soll sich anstrengen, dies zu verwirklichen. السبب الثاني Der zweite Punkt, تطبيق ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تقوية المحبة بين المؤمنين der zweite Punkt ist, dass man verwirklicht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, an allen Merkmalen und äh, Bedingungen, die die Brüderlichkeit, zwisch, Brüderlichkeit zwischen den Geschwistern verstärkt. السبب الثالث تطبيق ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى جملة من الأمور والأسباب والأفعال أذكرها اختصارا Und er hat uns gezeigt, was wir für Taten oder was wir äh, für ähm, äh, Äh, Sachen tun können, damit wir diese Brüderlichkeit verstärken. Und wir werden sie kurz erwähnen. منها إفشاء السلام فيما بيننا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Eine der ersten Taten, die man tun soll, ist, dass man den Friedensgruß untereinander verbreitet, also Salam, Salam geben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, soll ich euch äh, sagen, was, äh, wenn ihr das tut, dann werdet ihr euch äh, gegenseitig lieben. Äh, dann solltet ihr den Friedensgruß untereinander verbreiten. وإفشاء السلام يكون بالقول وبالفعل Also das, der Friedensgruß zu verbreiten geht durch Aussagen und durch Taten auch. فتسلم على من عرفت ومن لم تعرف Dann solltest du denjenigen begrüßen, den du kennst und den du auch nicht kennst. كما في حديث عبد الله بن عامر في الصحيح Genauso wie im Hadith von Abdullah ibn Amr im Sahih Bukhari. صحيح البخاري ما شاء الله Ja, ja, das ist- ومنها أحسنت ومنها ومنها الت- الهدية فيما بيننا Und dazu gehört, dass man äh, ähm, also Friedensgruß verbreitet durch äh, gegenseitiges Schenken. Also Geschenke. وفي الحديث قوله قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا Im Hadith steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, schenkt euch gegenseitig, dann werdet ihr äh, euch äh, untereinander lieben. ومنها إعلامنا أخانا الذي نحبه في الله أننا نحبه Dazu gehört auch, dass إخبارنا له بذلك Dazu gehört auch, dass, äh, dass man äh, dem Bruder, den wir lieben, auch ähm, mit Worten sagen, dass wir ihn lieben. Wir müssen ihm also äh, äh, ähm, unsere Liebe erklären. مر رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جالس مع نفر من من أصحابه Also, فقال يا رسول الله فقال أحدهم يا رسول الله إني أحب هذا في الله فقال هل أخبرته قال لا قال قم فأخبره بذلك also der Prophet sallallahu alaihi wasallam äh, war mit einigen äh, seiner Gefährten und ein Mann äh, ging an ihnen vorbei und einer in der Sitzung hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, ich liebe diesen Mann. Dann der Prophet wiederum fragte, hast du ihm das, äh, hast du ihm das gesagt? Dann hat er gesagt, nein. Dann hat er gesagt, steh auf und sag ihm, dass du ihn liebst. وهذا من حيث الأسباب الفعلية التي أرشدنا وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Das sind die Merkmale, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns empfohlen hat, äh, was Taten und was Aussagen angeht, die wir tun müssen, damit wir die Brüderlichkeit una- untereinander verstärken. ويضاف إليها الزيارة فيما بيننا وعيادة المريض وإعانة المحتاج من إخواننا Dazu gehört auch, dass man sich gegenseitig ähm, besucht und wenn einer krank ist, dass man äh, äh, Krankenbesuche äh, durchmacht oder dass man, wenn jemand weiß, dass ein Bruder durch eine schwierige Lage äh, durchgeht, dass man ihm hilft. ومن الأسباب التي يقوي الأخوة بين السلفيين إعطاء الحقوق لأصحابها Und zu den Merkmalen, die die Brüderlichkeit, äh, Brüderlichkeit zwischen den Salafien verstärkt, ist, dass man jedem sein Recht gibt. فحملة العلم من العلماء وطلاب العلم لهم حق Also die äh, Streber nach Wissen und die Gelehrte haben ein, gewisse Re ein gewisses Recht auf uns. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, zu uns gehören nicht diejenigen, die äh, nicht barmherzig zu unseren Jüngeren sind und unsere Älteren nicht respektieren und äh, sie wissen nicht, welche Rechte äh, die Gelehrten von uns ihnen äh, gegenüber äh, für Rechte haben. والكبير كبير السن فينا له حق ينبغي مراعاته فقد جاءت النصوص بإكرام ذي الشيبة المسن Und äh, ältere Menschen soll man, soll man ein gewisses Respekt vorweisen, denn in dem Hadith steht, äh, derjenige, der graue Haare bekommt, dem sollte man äh, Respekt äh, äh, also gegenüber zeigen oder vortreten, mit Respekt vor- gegenüber vortreten, auftreten. ومعلمك الذي استفدت منه وتعلمت على يديه له حق عليك Und dein Lehrer hat ein Recht auf dich, der dir etwas beigebracht hat. Und derjenige, der والدفاع عنها له حق لسابقته وجهاده وهذا معلوم من الأدلة الشرعية Und derjenige, der dem Weg der Sunna befolgt hat, vor einem, der hat Recht darauf, respektiert zu werden, dafür, dass er in früherer Zeit äh, sich an die Sunna gehalten hat. وأخوك وزميلك في المسجد أو في المدرسة أو في العمل أو جارك كل هؤلاء لهم حق تعطيهم إياه وتوفيهم إياه Oder deine, deine Mitschüler oder ähm, diejenigen, die neben dir sitzen in der Moschee oder deine Brüder in der Moschee oder dein, deine Nachbarn. All diejenigen, jeder von ihnen hat gewisse Rechte, die du ihnen auch geben solltest. من أعظم أسباب توطيد المحبة وتثبيتها Und so ist es bei jedem Recht, was einem zusteht, sei es in der Familie, unter Ehepartner oder äh, in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Jeder sollte das Recht der anderen immer geben. Das ist der Fundament für eine gesunde Beziehung. ومن هذه الأسباب التي تؤدي أو التي تحافظ على الأخوة استعمال الآداب الشرعية الإسلامية السلفية في مخاطبتك لإخوانك Und zu den äh, Merkmalen oder zu den, ähm, zu den guten Taten, die dazu führen, dass diese Brüderlichkeit verstärkt wird, dass man ähm, die gute Art und Weise, die in, der Isla in dem Islam stehen, benutzt, wenn man seine Geschwister anspricht. فتتأدب مع أخيك فلا تقاطع حديثه إذا تحدث Wenn du mit, ولا ترفع صوتك عليه wenn du mit, ولا تسبه ولا تشتمه wenn du mit deinem Bruder redest, dann solltest du ihn nie unterbrechen und du solltest nie laut werden Äh, und du darfst ihn nie beleidigen oder erniedrigen. ومن الأسباب اجتناب الأخلاق والمخالفات الشر... التي تؤدي إلى الفرقة وسأذكر إن شاء الله جملة منها Und man soll die Aussagen und die Taten, die dazu führen, diese, diese Brüderlichkeit zu, sp- äh, zu sprengen, äh, sei es ein schlechtes Benehmen, und wir werden einige von ihnen erwähnen. قد ذكر الله تبارك وتعالى جملة منها في آيات من سورة الحجرات Einige von ihnen wurden erwähnt im Koran, in einigen Versen der Surat Al-Hujurat. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh, die ihr glaubt, äh, kein Volk darf von einem, äh, äh, sich lustig machen über ein anderes Volk. Vielleicht sind sie ja besser als die. Und keine Frauen dürfen sich lustig machen über andere Frauen. Vielleicht sind sie besser als sie. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب كيف اللمس؟ اللمس العيب والطعن Und ihr sollt, äh, ihr sollt euch nicht äh, einander fertig machen, ja, untereinander, äh, und ihr sollt euch nicht mit schlechten äh, Rufnamen äh, äh, einander rufen. إلى آخر هذه الآيات العظيمة التي فيها نهي الله عز وجل عباده عن هذه المحرمات التي تفسد الأخوة Und äh, bis zum Ende der Ehe und alle anderen ähm, äh, schlechten Eigenschaften und schlechte, ähm, schlechte, schlechtes Benehmen, was diese Brüderlichkeit äh, schwächen kann, dann sollte man sie vermeiden. ففيها النهي عن سوء الظن بأخيك السلفي الصادق الذي تعرفه على السنة Dazu gehört auch, dass man schlechtes Denken über deinen Salafi-Bruder vermeidest. المسلم لا يسيء الظن بأخيه Der Muslim darf nicht schlecht denken über, sein, äh, über seinen Bruder. هذا هو الأصل Das ist die Grundregel. إلا إذا كان هناك مقتض شرعي لإساءة الظن به Außer es gibt einen, äh, äh, außer, außer es gibt ein, ähm, أمر شرعي أمر شرعي aber außer es gibt einen Beweis oder einen Anlass, um, äh, um schlecht über diese Person zu denken. Zu den, schlechten zu den schlechten Eigenschaften gehört auch das Lästern oder, ähm, äh, oder Nachrichten übereinander äh, tragen, um, äh, um, äh, um Streit zu, zu, zu stiften. والغيبة أن تذكر أخاك بعيب هو فيه لأي مصلحة شرعية Also die Riba, das Lästern ist, dass du äh, schlechte Sachen über eine Person erwähnt, ohne, ähm, ohne Nutzen davon. وإذا تأملتم في كثير من Muharramaten في باب البيوع والبيع والشراء Und wenn ihr viele, ähm, viele, viele Sünden betrachtet oder viele verbotene Sachen betrachtet, in Feldern der, des, des Kaufen und Verkaufen, äh, na, أوكي. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesbezüglich gesagt, äh, keiner darf ähm, also den Verkauf des anderen vermasseln. Also die- die Geschäfte des anderen وقوله vermasseln. وقو- أوكي. تفضل تفضل نعم انهيت تفضل شيخ. وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه أي في خطبة المرأة إذا خطب الرجل امرأة ووافقت على الزواج به فلا يجوز للمسلم أن يأتي فيخطبها وقد وافقت على أخيه الأول Der Prophet sallam hat auch gesagt, wenn ein Muslim sich verlobt mit einer Frau, dann darf der andere Muslim nicht über seine Verlobung hinweg äh, schauen. Das bedeutet, wenn eine Frau, wenn jemand einfach um die Frau, äh, um die Hand einer Frau äh, anhält und sie akzeptiert, dann darf keiner, dann darf kein anderer Muslim kommen und sich für diese Frau vorstellen. لأن ذلك الأمر وهو البيع على بيعه وخطبة المرأة على خطبته إلى آخره يوغر صدره على أخيه يفسد قلبه على أخيه المسلم Es hat, es hat einen Grund, und zwar, wenn ich das Geschäft äh, eines Bruders vermassele, indem ich, äh, ähm, äh, indem ich seine Geschäfte sozusagen äh, zerstöre. Oder wenn ich äh, mich verlobe mit einer Frau, die schon mit ihm verlobt ist, oder ich möchte um die Hand anhalten von einer Frau, die äh, schon er, äh, mit, ihr äh, mit ihm verlobt ist, dann, ähm, dann störe ich diesen Bruder und die Beziehung zwischen uns wird dadurch gestört. والغيبة والنميمة بين عامة المفسدين بين عامة المسلمين مفسدة عظيمة. Und das Lästern und schlechte Nachrichten äh, übertragen, um, äh, um äh, Streit zu stiften, ist eine große, äh, ein großes Übel, was äh, sich verbreiten kann unter den Muslimen. وليس يخفى إن شاء الله عليكم أني قلت لكم في تعريف الغيبة لغير مصلحة شرعية Und ihr erinnert euch ganz, äh, ganz gut daran, dass ich euch gesagt habe, dass ähm, die Riba äh, sollte Nutzen, äh, also die, die Riba ist, wenn es kein Nutzen ist. Das Lästern ist, wenn es kein Nutzen ist, über eine Person zu berichten. والمصلحة الشرعية كجرح الرواة النقل للروايات. Es gibt eine Ausnahme bei den äh, Überlieferer von, äh, von den Riwayat, also den Überlieferer von äh, Beweisen. Da äh, darf man, weil da drin gibt es Nutzen. ومنها ذكر أهل البدع والفساد فهذا من المصلحة الشرعية ليحذروا. Dazu gehört auch, dass man die Leute der Erneuerung vor ihnen warnen soll auch wenn man äh, sie schlecht äh, darstellt, weil das hat einen Nutzen für die Gemeinschaft dadurch. إلى أنواع أخرى ذكرها العلماء هي في المصلحة داخلة في المصلحة الشرعية. Und es gibt natürlich andere Felder, wo man über eine andere Person berichten kann, auch über Sachen, äh, die unangenehm ist, äh, weil die Gelehrten haben dadurch einen Nutzen äh, in dem islamischen Jurisprudenz ähm, äh, festgelegt. ومن الأشياء التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضررها على الأخوة Und zu den Sachen, die der Prophet sallam, verboten hat, weil sie eine Gefahr für die Brüderlichkeit ist, قوله عليه الصلاة والسلام لا لا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه أي لا إذا كانوا ثلاثة فقط في مجلس أو في سيارة أو في مكان في مسجد وهم ثلاثة مع بعضهم لا يتحدث اثنان خفية فيما بينهما والثالث موجود لأن ذلك يحزنه Also zu den, Merk zu den Merkmalen, die äh, jemand äh, vermeiden soll, Und das gehört zu den schlechten, äh, zu dem schlechten Benehmen. Der Prophet sallam, hat gesagt, keine zwei dürfen untereinander reden in Anwesenheit eines Dritten, so dass er sie nicht hört. Denn dies macht ihn traurig. Also, wenn drei untereinander sind und dass sie mit, miteinander reden und den anderen ausschließen davon, sei es äh, in, einer, in einer Moschee, äh, in einem Raum oder sei es in einem Auto, ja, das sollte man vermeiden, weil dies, wie der Prophet sallam gesagt hat, das macht ihn traurig. Das, das, das schadet auch die Brüderlichkeit. Oder könnte die Brüderlichkeit schaden. ومنها اجتناب البدع في الدين فإن البدع من أعظم أسباب الفرقة واختلاف القلوب واختلال الصفوف Zu, der, zu einem Merkmal, was man äh, vermeiden soll, damit die Brüderlichkeit nicht verloren geht, ist, man soll die Erneuerungen vermeiden, also die Bid'a vermeiden, denn die Erneuerungen sind ein Grund zur Spaltung in der islamischen Gemeinschaft. فلذلك قرنت البدعة بالفرقة Und es, فيقال أهل البدعة والفرقة كما يقال أهل السنة والجماعة des, ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة deswegen, deswegen ist die Bid'a immer gleich zu erwähnen mit der Spaltung. Man sagt Ahlul Bid'ati wal Furqa, also die Leute der Erneuerung und der Spaltung, und Ahlus Sunnati wal Jama'a, die Leute der Sunna und der Gemeinschaft. So hat äh, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah gesagt in seinem Buch Al-Istiqama. فأهل البدع أحدثوا الفرقة في المسلمين من قديم الزمان Die Leute der Erneuerung sind diejenigen, die diese Spaltung eingeführt haben in der islamischen äh, Gemeinschaft seit langer Zeit. وأفسدوا فيما بين المسلمين Sie haben die Angelegenheiten der Muslime ähm, äh, verschlechtert. فعلينا الحذر من البدع ومن دعاة البدع Wir sollen also gewarnt werden vor der Erneuerung und vor, der, vor, der, vor den Leuten der Erneuerung. فإن سألت أخي الكريم كيف أتجنب البدع فأقول لك بلزوم السنة وأهل السنة Und wenn du also, sehr verehrter Bruder, fragst, wie vermeide ich die Bid'a, dann sage ich dir, du solltest, dich, du sollst die Sunna erkennen und dich daran halten. وبالدعاء لله عز وجل والتضرع له أن يثبتك على السنة وأن يعيذك من البدعة والفتنة Und du solltest Dua machen, also Bittgebete Allah gegenüber äh, üben und ihn flehen, dass er dich Standhaftigkeit schenkt auf dem Weg der Sunna und dass er dich entfernt vor den, Ern- äh, von den Erneuerungen. وبطلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة الذي ترك الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وما دلنا عليه من أقوال الصحابة رضي الله عنهم Also, du solltest auch nach Wissen streben, du solltest dem Kitab, also dem Koran und der Sunna befolgen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem Verständnis derjenigen, die äh, am besten dies ausgeübt haben, also unserem Salaf salih فمن كان فمن عرف ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من الدين والسنة عرف البدعة وحذرها Also derjenige, der erkennt, wie die Salaf salih äh, die Sunna und die Religion ausgeübt haben, dann wird er sich, ent, äh, wird er sich entfernen von den Erneuerungen, die nach ihnen, äh, die, also die, von den Erneuerungen, die äh, in der Religion eingeführt worden sind. الرابع من الأسباب التي تتقي بها الوقوع في البدعة أيها الأخ المسلم السني اجتناب ال- أهل البدع Der vierte Punkt, wie du auch vermeidest die Erneuerungen, äh, die Erneuerung ist, dass du die Leute der Erneuerung vermeidest und dich von ihnen trennst. واجتنابهم يكون بترك ثلاثة أمور Das Vermeiden, وهي أوكي das, Verme Aber- das Vermeiden von den Leuten der Erneuerung geht durch drei Sachen und das sind ع- الأول عدم صحبتهم والجلوس إليهم erstens, man soll, man soll sie nicht als Freunde nehmen und äh, mit ihnen sitzen. فلا تتخذهم أصدقاء لك حضرا وسفرا Und du solltest sie nicht als Freunde nehmen, sei es äh, wo du wohnst oder sei es auf einer Reise. الثاني عدم سماع ما كل- آه، ما أقوالهم وشبههم وموادهم Du, äh, zweitens, du solltest nicht äh, zuhören, alles, was sie an Aussagen verbreiten äh, oder äh, Zweifeln äh, verbreiten wollen, ähm, um, äh, o- oder Zweifeln verbreiten wollen. Also all diese. Gib schon mal. الثالث عدم قراءة كتبهم لا تقرأ كتبهم وما يكتبونه في مواقعهم الخاصة ببدعهم أو في مؤلفاتهم التي يدعون فيها إلى بدعهم Also dr- drittens, du solltest vermeiden, von ihren äh, Büchern zu lesen oder ihre Foren und alles, was sie verbreiten an schriftliches Zeug. Das solltest du vermeiden, äh, davon zu lesen. بهذا إن شاء الله أيها الإخوة الكرام والأخوات ننجو من البدعة التي هي من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف Durch diese drei Punkte vermeidet ihr, äh, dass man äh, einen Grund, äh, dass man einen Grund begeht, dass eine Spaltung entsteht in der äh, islamischen Gemeinschaft, äh, was der Erneuerung angeht. ويجمع ما تقدم كله أننا نعمل بما جاء في ديننا كله حتى ننجو من الفرقة والاختلاف Und die Zusammenfassung von all diesem ist, dass man den Islam ganz praktiziert, im Ganzen praktiziert. So vermeidet man die Spaltung und äh, die Streitigkeit. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة Alles, ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هل تحفظ الآية أم أعيد قراءتها جملة جملة؟ آه، لو أعدتم قراءتها كلمة كلمة وجزاكم الله خيرا طيب وقال الله تعالى في سورة المائدة أ... الله سبحانه وتعالى زاكت إن سورة المائدة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم Und diejenigen, die sagen, sind Christen, wir haben einen, äh, einen starken Eid von ihnen genommen. Also wir haben einen Eid genommen, dass sie äh, genau machen, wie wir das herabgesandt haben. فنسوا حظا مما ذكروا به أي تركوا شيئا مما أمرهم الله به وأوحاه إليهم Dann haben sie Sachen ausgelassen, die her von Allah herabgesandt worden sind und womit sie befohlen wurden. هذا فعل ذكره الله عن هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من النصارى Das ist also eine Beschreibung von Allah über das, was, sie, die, was die Christen äh, äh, begangen haben. وهو تركهم بعض ما أمرهم الله به Und das ist, dass sie einiges ausgelassen haben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat. فما هي العقوبة على هذا الفعل Was ist also die Strafe dafür, dass sie das begangen haben? قال الله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben unter ihnen äh, den Hass und äh, die Feindseligkeit verbreitet. ألقينا وألصقنا بينهم العداوة والبغضاء Also die Feindseligkeit und äh, äh, Streitigkeit unter ihnen wurde verbreitet. Und ja, du wurde verbreitet. بسبب تركهم حظا ونصي أي جزءا وقسما ونصيبا مما أمرهم الله به Dafür, dass sie einiges an das, womit sie befohlen wurden, ausgelassen haben. فإذا سلكنا سبيلهم في ترك ما أمرنا الله به ورسوله عوقبنا بمثل ما عوقبوا به Und so sind wir auch davon betroffen, wenn wir einiges von dem, was wir, womit wir befohlen wurden, auslassen, dass wir auch die gleiche Strafen bekommen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das schön beschrieben hat. ومن الأسباب التي تقوي الأخوة بيننا الثقة وحسن الظن Und einige der Merkmale, die die Brüderlichkeit verstärken können, ist Vertrauen untereinander zu schaffen und gut übereinander zu denken. وأن يكون منك إلى أخيك الطمأنينية الطمأنينة والارتياح Du sollst also äh, dich in Anwesenheit deines Bruders ähm, dich gut fühlen und dass du ähm, dich wohl, äh, da- dass ein bestimmtes Wohlbefinden in der Anwesenheit deines Bruders ähm, bei dir zu, äh, zu finden, sei- äh, also zu finden ist. Du solltest auch wahrhaftig sein, wenn du behauptest, dass du ihn um Allahs Willen liebst. Und du solltest Angst um ihn haben, dass ihn irgendwas betrifft, was äh, böse endet. ومن الأسباب أيضا استعمال الرفق في مخاطبتك لأخيك Und zu den Merkmalen auch ist, dass man weich miteinander umgeht, dass man mit guter Art und Weise miteinander umgeht, wenn man äh, mit dem Bruder redet. سواء كان خطابك وكلامك معه كلام معلم لتلميذه يعلمه Sei es, ob du ein Lehrer bist, äh, ihm gegenüber stehst, أو كانت مخاطبتك له مخاطبة الزميل والصديق لزميله في الدراسة والعمل oder auch, wenn du äh, mit ihm redest, als Art Mitschüler oder als Art äh, Kollege. أو كان خطابك وكلامك معه نصيحة له لمخالفة رأيتها منه Und Satz auch weich sein, selbst wenn du ihn ermahnst, äh, ihn ermahnst oder ihm einen Rat gibst, also eine Nasiha gibst. Der Salafi ist nicht frei von Fehlern. Manchmal begeht er Fehler und äh, ja, manchmal begeht er Fehler. Er kann Sünden begehen. قد آه، وقد تخفى عليه مسألة علمية فيقول بخلاف الدليل Es könnte sein, dass er einige Sachen nicht weiß und dann handelt er nicht dem Beweis entsprechend. وقد يخفى عليه حال إنسان منحرف يحسن به الظن Und manchmal weiß er überhaupt nicht über eine schlimme Person, äh, weil er noch Gutes über sie denkt. فإخراج أخيك السلفي من هذه الأمور يحتاج إلى رفق منك مع العلم Also dass du ähm, شيخ لو تفضلتم بإعادة هذه النقطة بارك الله فيكم آه، لا بأس لا بأس إخراج أخيك نصح أخيك في هذه الأمور يحتاج مع كون عالما بأنه أخطأ أن تكون رفيقا في نصحه Also, wenn du, äh, wenn du den Bruder, äh, Sheikh, äh, معذرة, أعيد نعم عاد بارك الله فيك. وقوع أخيك السلفي في شيء من ذلك Also, wenn, ein, Tafadhal. wenn ein Salafi-Bruder äh, einige dieser Fehler begeht, يحتاج منك أن تعينه وتبصره بالعلم du solltest ihm eine Hilfe sein und dass du ihm Wissen beibringst. ويكون وتكون مع العلم بالرفق معه Und äh, dieses Wissen beibringen sollte auch mit weicher Art und Weise und mit guter Art und Weise, indem man, ähm, indem man ähm, äh, gutes Benehmen dabei hat. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ähm, die Weichheit in jeder Sache beschmückt die Sache. وما نزع الرفق من شيء إلا شانه Und wenn die Weichheit von etwas entzogen wird, dann äh, macht es ihn hässlich. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق Allah subha- und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Allah ist Rafiq, äh, ist ähm, ähm, also f- von يحب Barmherzigkeit, الرفق von Barmherzigkeit und Weichheit und er, er liebt diese Weichheit mit Barmherzigkeit. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف Und er ermöglicht durch Weichheit, was er nicht durch Härte äh, ermöglicht. ومنها التثبت الشرعي فيما يحكى وينقل إليك عن أخيك Du solltest auch überprüfen, alles, was äh, über den Bruder äh, an Nachrichten zu dir kommen. فلا تعجل بتصديق ما يقال عن أخيك حتى تتثبت من ذلك التثبت الشرعي Also du sollst, äh, du solltest nicht eilig sein. Du solltest immer alles überpr äh, äh, du sollst überprüfen auf eine Art und Weise, die, äh, die mit dem Islam vereinbar ist. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أسباب تقوية المحبة بين السلفيين Wir sollen, al باستعمالنا وتطبيقنا لما تقدم wir sollen also, sehr verehrte Geschwister, uns bemühen, äh, diese Brüderlichkeit zu, zu verstärken und alle, alle äh, Merkmale, die diese Brüderlichkeit äh, spalten können, vermeiden, indem wir umsetzen alles, was wir bisher äh, äh, durchgegangen sind. والعمل بغيره مما لم أذكره ولم يحضرني الآن ذكره. Auch andere Merkmale, die wir äh, tun oder vermeiden sollen, die, äh, die der Sheikh nicht äh, gerade äh, erwähnt hat. Und wenn man sie findet, dann sollte man sie auch anwenden. وإن Wenn, man die, wenn, die Brüderlichkeit, wenn die Brüderlichkeit stark ist untereinander, dann es ist ein Grund, dass der Haq, also dass die Wahrheit sich verbreitet und äh, stark auftritt. وإن ظهور آثار الفرقة أو الاختلاف من أعظم أسباب صد الناس عن السنة بل وقد يكون عن الإسلام خصوصا في مثل تلك البلدان Und wenn die, Spal wenn die Spaltung äh, zum Erscheinen kommt, das ist ein Grund und ein Merkmal, äh, dass die Menschen äh, sich von der Sunna entfernen und äh, ähm, sich mit der Sunna nicht identifizieren, ja sogar in unserem Land, äh, dass die Menschen vom Islam sich entfernen, wegen dieser Spaltung. ومن الأسباب أيضا والذي أحب أن أذكره وقد ذكرني به أحد الإخوة الآن معنا في المجلس Und zu den Merkmalen gehört auch, und äh, ein Bruder in äh, der Sitzung des äh, Sheikh hat ihn äh, daran erinnert, رد اختلافاتكم وما ينشأ بينكم من الاختلافات العلمية إلى الكتاب والسنة dass man jede Streitigkeit oder jede äh, Meinungsverschiedenheit, die auftreten kann, sollte man äh, bei jeder solcher Angelegenheit soll man zurückkehren zu dem Kitab und zu der Sunna. وتقديم الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة على كل قول Also der Beweis aus äh, dem Koran und aus der Sunna oder aus den Aussagen der Sahaba sollte den Vorrang haben vor jeder andere Aussage. فإذا حصل اختلاف بين اثنين أو أكثر في مسألة علمية Also- أو فقهية Also wenn unter zwei oder mehr eine Meinungsverschiedenheit auftritt, sei es in einer äh, Fiqh-Angelegenheit oder in einer äh, Wissenangelegenheit, كان على المتنازعين أو المتنازعين الرجوع إلى الكتاب والسنة كما أمر الله also die zwei, äh, die zwei Streitpersonen sollen zurückkehren zu dem Kitab und Sunna, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala das befohlen hat. قال الله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr euch streiten, äh, schre- äh, streitet in einer Angelegenheit, dann kehrt zurück zu Allah und seinen Propheten. وأجمع العلماء أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه القرآن الكريم Und die Ulama sind übereinstimmig, dass äh, das Zurückkehren zu Allah ist das Zurückkehren zu dem Koran. وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته Und die sind übereinstimmig, dass das Zurückkehren zu dem Prophet heißt Zurückkehren zu, zu seiner Sunna. ومن الرد إلى الرسول أي إلى سنته الرد إلى العلماء الذين هم ورثته Und das Zurückkehren zu dem Prophet und zu der Sunna heißt auch zurückkehren zu den Gelehrten, die die, die die Erbe des Propheten tragen. Und Und in dem Hadith steht, oder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich sind die Gelehrten die Erbenden des, der Propheten. وهذا في حق من لم يكن عالما فيرجع إلى العلماء Also dies betrifft, dieses Zurück, äh, diese Zurückkehren betrifft diejenigen, die nicht zu den Gelehrten gehören. كما أمرنا الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat und fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht weißt. سورة النحل In der Surat An-Nahl. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل القرآن والسنة Und die Leute des Wissens sind die Leute des Koran, die Leute des Dhikr, also des Wissens, sind die Leute des Koran und der Sunna. ومن الأدلة على وجوب الرجوع إلى السنة لرفع النزاع والإختلاف Und zu den Beweisen, die dazu befehlen, zurückzukehren zu der Sunna im, im Fall von Streitigkeit? حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم was, was Al-Irbad ibn Sariya überliefert hat über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا Es ist ein langer Hadith, aber in dem Hadith steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der unter euch noch leben wird, der wird viel, ähm, ähm, der wird viel Meinungsverschiedenheit und viel äh, Spaltung sehen. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين Der Prophet sallam, hat gesagt, ihr sollt meine Sunna befolgen und die Sunna meiner rechtschaffenen Kalifen, einer meiner rechtschaffenen Nachfolger, äh, die äh, rechtgeleitet sind. Also im Hadith hat er erwähnt, dass es viel, äh, viel Streit geben wird. Und er hat auch ähm, die Heilung dafür mit drei Sachen. الأمر الأول الرجوع إلى سنته Das erste ist zurückkehren zu seiner Sunna. الأمر الثاني الرجوع إلى سنة الخلفاء رضي الله عنهم الراشدين Das zweite ist das Zurückkehren zu den rechtschaffenen Khalifen, also rechtschaffenen Nachfolger des Propheten. sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثالث ترك البدع لأنه قال فيه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة Das dritte ist das Unterlassen und das Vermeiden von Bid'a. Denn er hat gesagt, äh, meidet die äh, Bid'a, denn jede Bid'a, jede Erneuerung ist eine, Irr, äh, eine Irrleitung. وإذا وجد الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى طريقة الصحابة عند كل اختلاف بصدق ارتفع النزاع ولله الحمد Wenn man also zurückkehrt zu dem Kitab und zu der Sunna und zu dem Weg der, der Gefährten mit Wahrhaftigkeit, dann sicherlich wird dieser Streit aufgehoben. ولا يبقى النزاع قائما إلا بترك الاحتكام إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة Und der Streit bleibt bestehen, nur, wenn man äh, sich entfernt, diesen Streit zu lösen durch Kitab und Sunnah und durch die Aussagen der Sahaba. Oder wenn man äh, nicht wirklich ernst meint oder nicht wahrhaftig ist, in, äh, in, der, äh, in, der, Su in der Suche danach, diesen Streit äh, aufzuheben. فإن من الناس من له مصالح ومآرب له مصالح ببقاء الاختلاف وانتشار النزاع خصوصا بين أهل الحق السلفيين Es gibt Menschen, die wahrlich äh, Interesse daran haben, dass dieser Streit äh, bestehen bleibt, äh, damit sie ihre Interesse, äh, damit ihre Interessen äh, bleiben, auch unter den Salafien. فلا يزال الشيطان يدفعهم إلى التحريش والتفريق بين أهل الحق Der Shaitan verführt sie dazu, noch weiter äh, Streit äh, zu stiften zwischen äh, den Salafien. Sie sind Vertreter des Shaitans. Der Prophet sallam, hat gesagt in einem Hadith, إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب der Shaitan hat die Hoffnung aufgegeben, dass die Menschen ihn anbeten in äh, der arabischen Halbinsel. ولكن رضي بالتحريش بينهم Aber er ist damit zufrieden, dass die Menschen Streit unter sich stiften. والتحريش بين عامة المسلمين عمل شيطاني Also Streit zu stiften unter den Muslimen ist eine shaitanische, äh, eine shaitanische Tat. وأشده التحريش بين أهل العلم وطلاب العلم Und am, أهل schl السنة und am schlimmsten ist es, Streit zu stiften zwischen den Gelehrten und zwischen den, Leut äh, zu, äh, zwischen den Streber nach Wissen. ونقل الكلام بينهم على وجه الإفساد والوقيعة والشر Also, dass man äh, zu ihnen Nachrichten überträgt, aber mit der Absicht, äh, mit, der Absi mit einer bösen Absicht, äh, Streit unter den Gelehrten oder unter den äh, Talabatul Ilm äh, zu- zu, zu stiften. فالتحريش بين طلبة العلم بعضهم بعضا أو التحريش بين طلبة العلم العلماء أو التحريش بين العلماء بعضهم بعضا أو التحريش بين ولاة الأمر والعلماء Dazu gehört, هذه أربعة أقسام also dazu gehört, dass man Streit stiftet zwischen Talabatul Ilm, also zwischen den Streber des Wissens, oder zwischen einem Schüler des Wissens und einem Gelehrten, oder zwischen den Gelehrten selber, oder auch zwischen die Herrscher und den Gelehrten. والقسم الخامس التحريش بين ولاة الأمر من المسلمين حكام المسلمين بعضهم بعضا Und ein fünfter Punkt ist Streit stiften zwischen den Herrscher selbst, Herrscher von verschiedenen muslimischen Ländern. هذا كله عمل شيطاني Das sind alle shaitanische, also satanische Taten. فعلينا أيها الإخوة بالصدق والعلم والأنات wir sollen also uns in Wahrhaftigkeit üben, in äh, Wissen, also wir müssen, uns, wir müssen Wissen haben und wir sollen Eile vermeiden. Wir sollen die Sache ganz langsam rangehen. Wir sollen immer versuchen, ähm, äh, den Streit zu schlichten wenn es passiert. فإن السعي في إصلاح ذات البين خير من كثرة النوافل من الصلاة والصيام والصدقة Also das äh, Versuchen, Streit zu schlichten, ist besser als die, ähm, als die äh, freiwillige Taten, sei es an Gebet oder an Fasten oder an Almosen geben. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Nisa, es gibt keinen Nutzen, ge- es gibt nicht viel Nutzen in alles, was sie äh, untereinander ähm, flüstern, إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس außer wenn jemand äh, den anderen befiehlt, Almosen zu geben oder Gutes zu tun oder Streit zu schlichten. وقال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und fürchtet Allah. Und dabei solltet ihr Streit schlichten. فالسعي في إصلاح الأمور وإطفاء نار الفتنة عبادة عظيمة Also Streit zu schlichten und immer äh, streben danach, Streit zu schlichten, ist eine große Ibadah, eine große Tat. وعلينا إخوتي بالحلم وطلب العلم والرجوع إلى أهل العلم ثبتنا الله وإياكم على السنة Wir sollen also immer die Sache ganz langsam gehen und wir sollen nach Wissen streben und wir sollen unsere Bindung zu den Gelehrten stärken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Standhaftigkeit schenken. ولعلنا بهذا القدر نكتفي Und hier إن machen, شاء الله تعالى وأختار بعض الأسئلة حتى أجيب عليها إن شاء الله und hier machen wir Schluss und äh, wir kommen zu der, äh, zu der nächsten, äh, in, dem, in dem die Frage gestellt werden. هذا أخ يسأل فيقول كيف أتجنب الوقوع في البدع Also äh, die Frage lautet, äh, wie kann ich äh, vermeiden, äh, Erneuerungen zu begehen? والجواب قد تقدم أثناء الكلمة والمحاضرة Also die Antwort darauf äh, wurde äh, deutlich erklärt in äh, unserem Vortrag. لكنه عند ذكر البدع ذكر مثالا يفعله Aber äh, bei, äh, bei den Erneuerungen, die er erwähnt hat, hat er ein Beispiel genannt. In der Frage. فقال فقال أحرك أصابعي أحيانا حين أذكر الله في الصباح والمساء Also manchmal bewege ich meine Finger, wenn ich äh, meine Adhkar sage, morgens und abends. والحقيقة أني لم أفهم مراده بتحريك يده أحيانا und äh, der Sheikh hat nicht verstanden, was meint er überhaupt mit seinen Finger bewegen manchmal. Das hat er nicht verstanden. Also wenn er damit meint, dass er erzählt, wie oft er ein, sein Adhkar wiederholt, also sei es drei oder sieben Mal, dann äh, gibt, es, äh, gibt es nichts daran. لعله يقصد إذا يعني أراد أن يهلل يعني التهليل لا إله إلا الله يرفع السبابة مثلا أما إذا كان يقصد أنه إذا ذكر لا إله إلا الله رفع سبابته إصبعه فهذا لا أعلم فيه دليلا من السنة أن المرأة إذا ذكر لا إله إلا الله أو في أذكاره في الصباح والمساء رفع إصبعه لا أعلمه من السنة والله أعلم Also wenn er meint, dass er seinen Finger hochhebt, jedes Mal, wenn er das Wort, äh, das Wort Allah äh, erwähnt, dann s- meint der Sheikh, an- dann weiß er nicht, oh, äh, dann weiß er mit Gewissheit, dass es nicht steht in der Sunna und dass es nicht überliefert, dass man das tun darf. هذا السؤال الثاني يسأل عن النجوى المنهي عنها إذا تحدث اثنان بالعربية والثالث أعجمي لا يفهم ما يقولانه Also die zweite Frage, äh, es geht darum, äh, was man darunter versteht, dass, äh, dass sich zwei äh, untereinander reden und der, der dritte hört nicht oder wird davon ausgeschlossen. Gehört es dazu, dass wenn zwei auf einer Sprache reden, die der andere nicht versteht? الجواب نعم إذا كانوا ثلاثة اثنان يتحدثان العربية والثالث لا يفهمها فهذا داخل في النجوى المنهي عنها Und die Antwort darauf, ja, das gehört dazu. Also wenn zwei reden auf Arabisch und der dritte versteht kein Arabisch zum Beispiel, dann gehört es dazu, zu dem Fall, was verboten ist, dass zwei einen ausschließen von, ihren, äh, von ihrem Gespräch. وهذا السؤال الثالث يسأل فيقول علمنا أن الجلوس مع أهل الأهواء منهي عنه فكيف الجلوس مع أهل الشهوات كالذين لا يصلون ونحو- ونحوهم Also ähm, die Frage lautet, die dritte Frage lautet, wir wissen, dass äh, das Sitzen mit, äh, mit den Leuten der Erneuerung ist verboten. Aber was ist mit dem Sitzen und sich mischen mit den Leuten, die ihre Gelüste folgen, also im Sinne von, sie begehen Sünden, äh, sei, es sie nicht, äh, sei es sie beten nicht oder begehen Sünden. Was ist damit? وذكر أن مخت- مجالسته لهؤلاء تضعف إيمانه Und der Fragende sagt, dass wenn er sich unter diesen Leuten mischt, dann sein Iman wird schwach. فالجواب ما دمت قد علمت أن جلوسك معهم die Antwort darauf ist, wenn du Gewissheit, äh, Gewissheit hast, dass dein Iman dadurch äh, geschwächt wird, dann sitze nicht mit ihnen. Du solltest sie zum Weg Allah aufrufen. Und erinnere sie daran, wie schlimm ihre Sünde ist, jedes Mal, wenn du sie triffst. Und jedes Mal, wenn du sie triffst, dann äh, gib ihnen immer einen Ratschlag und rufe sie immer äh, zum richtigen Weg auf. Ohne dass du, dass du dich mit ihnen mischst, auf eine Art, die dein Iman schwächen. وهذا سؤال يقول أن أخا في المستشفى الآن وأجرى عملية للكليتين وعنده أنبوب يتبول من خلاله أو عبره فكيف يتوضأ Also die Frage lautet, er kennt einen Bruder, der äh, gerade jetzt im Krankenhaus ist und da wurde am, an, an den Nieren operiert. Und äh, wenn, äh, wenn er uriniert, dann uriniert er durch einen Schlauch. Wie soll er überhaupt, أول, wie soll er überhaupt äh, dann äh, Wudu machen? أولا نسأل الله تبارك وتعالى لأخينا هذا الشفاء والعافية Also erstens fragen wir, bitten wir Allah darum, dass er ähm, Heilung diesem Bruder schenkt. ونسأل له أجر الصابرين Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm die Belohnung der äh, Geduldigen gibt. ثانيا مثل هذا إذا تعذر الوضوء فيتيمم Also bei diesem Fall, wenn er äh, keine Gebetswaschung äh, machen kann, also kein Wudu machen kann, dann soll er Tayammum machen. Also Tayammum heißt äh, mit, äh, mit Stein oder mit Erde äh, sich waschen, genauso wie äh, die Leute das wissen. يضرب بيديه على الجدار ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه Er soll auf, jeden, auf die Wand einmal äh, schlagen und dann soll er seine Hände, äh, äh, soll er sein Gesicht und seine Hände äh, damit äh, äh, streicheln. وأما إذا كان يستطيع يستطيع الوضوء ولا يضره استعمال الماء فيتوضأ وضوءه الشرعي ويصلي ولا يضره خروج البول من الأنبوب Und wenn er in der Lage ist, äh, Wasser zu benutzen, oder es bringt keine Gefahr mit sich, wenn er Wasser benutzt, um äh, Wudu äh, zu machen, dann soll er das machen und in seinem Gebet, äh, wenn Urin aus ihm rauskommt durch diesen Schlauch, dann ist es, äh, ist es nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Das, äh, das schadet ihm nicht. اللهم إنا نسألك أن تشفيه وتشفي مرضى المسلمين آمين Oh Allah, gib ihm Heilung und all diejenigen, all die Muslimen, die krank sind. وهذا سؤال يقول إذا كان المسجد ممتلئا عن آخره Und die Frage, die, le- die nächste Frage lautet, wenn die Moschee f- prachtevoll ist, äh, soll ich äh, das äh, Grüßungsgebet, also Tahit al-Masjid, Grüßungsgebet überhaupt beten? الجواب إذا كان جلوسك سيكون داخل المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وتشير لإخوانك يوسعون لك Also wenn du innerhalb der Moschee bist und dass du dort gelandet bist, dann solltest du äh, das Begrüßungsgebet, also Tahit al-Masjid, nicht unterlassen. Und dann solltest du versuchen, deine, äh, dass deine Geschwister i- äh, dir Platz machen. أما إذا كنت ستجلس خارج جدار المسجد من الخارج لازدحام الناس فلا تصلي فلا فلا تصلي ركعتين Aber wenn du wegen, äh, wegen, äh, wegen äh, äh, also deswegen, weil die, die Moschee prachtevoll ist, es nicht schaffst, innerhalb der Mauer äh, der Masjid äh, zu kommen und du bleibst draußen, dann äh, solltest du nicht äh, dieses äh, Tahit al-Masjid äh, durchführen. وهذا سؤال يقول أختصره إن بعض الشباب عرف عنه التشويش على الإخوة والتحريش بينهم Also die Frage lautet, وصدور الأد- وصدور الأذية من كذب وغيره also die Frage, فماذا يتعامل معه Die Frage lautet, äh, von einem Bruder ist es bekannt, dass er viel äh, Streit stiftet und dass er viel lügt und äh, er versucht viele, äh, er verursacht viel, äh, viel Übel zwischen den Geschwistern. Wie soll man äh, sich gegenüber diesem Bruder verhalten? الجواب أولا إذا ثبتت هذه الأمور على الشاب أو الشباب المقصودين بالسؤال Also wenn diese, äh, wenn diese Anschuldigungen sich bestätigen, was diese, was diese Person, was diese Gruppe von Personen angeht, وتحقق لديكم بأدلة ثابتة وقوعهم في ذلك Und wenn ihr wirkliche und wahrhaftige Beweise darüber habt, dass sie wirklich solche Taten begangen haben, dann sollen die Vernünftigen unter euch und diejenigen, die einen gewissen Stand an Wissen haben und die äh, nach Wissen streben, die sollen ihn ermahnen und, sie, äh, und ihn an die äh, Aussagen der Gelehrten erinnern. Die sollen ihn daran erinnern, wie äh, heftig die Strafe Allahs ist äh, und ihn in Gottes Furcht äh, hineinsetzen. وإخباره أنه يقوم بعمل محرم شيطاني لا يجوز له Sie sollen, sie, sie, sie sollen ihm sagen, dass er eine shaitanische Tat begeht und dass er das nicht darf. وأن هذا الفعل يغضب عليه الله الله تبارك وتعالى Und dass diese Tat äh, den Zorn Allah mit sich bringt. فإن تاب ولله الحمد ورجع فهو أخوكم ومنكم وإليكم فأعينوه Wenn er Reue zeigt und er zum richtigen Weg zurückkehrt, dann ist er euer Bruder und ihr sollt ihm helfen, standhaft, äh, standhaftig zu bleiben. لم يرجع والعياذ بالله وأصر على فعله Und wenn er nicht zurückkehren will, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und er will noch weitermachen, فعليكم أن تتواصلوا مع الأشخاص الذين ثبت عندكم أنه يسعى عندهم بالكذب والتحريش dann solltet ihr den Kontakt aufsuchen zu denjenigen, die er, sch- äh, die er schaden will. لتبينوا لهم الحق وتقطعوا عليه الطريق المفسد damit ihr ihm, äh, damit, damit ihr ihnen die Gefahr vor ihren Augen erläuterst und da, so schneidet ihr äh, den Weg zu dieser bösen, Per- äh, also schneidet ihr den Weg dieser Person ab. فتجتمع كلمتكم عليه فإما يرجع وإما ينبذه الإخوة ويحذرونه So seid ihr, ولا يقبلون أخباره so seid ihr einig ihm gegenüber und so hat er keine Möglichkeit, äh, euch zu spalten, weil ihr einig seid. نعوذ بالله Möge Allah subhanahu uns bewahren vor den, Heim, äh, vor den äh, Versuchungen, vor den Fittern und vor den Streitstiften. Und das ist eine Frage, obwohl viele Fragen auch wichtig äh, und äh, interessant sind. Aber die Zeit äh, ist äh, zu lang geworden für euch. يقول هذا السائل أنه إنه أجرى عملية جراحية في مخرج الشرج أزول لا يمسك الريح إذا خرجت منه وهي ناقض الوضوء فهل عليه الصلاة يعني قبل الصلاة كلما خرجت منه الريح تفضل Also in dieser Frage geht es darum, über eine Person, die eine äh, OP hinter sich hat und in dieser OP, äh, er wurde am Anus und, äh, operiert und er meinte, dass er nicht in der Lage ist, äh, die Gase äh, unter Kontrolle äh, zu haben. was macht er beim Gebet, wenn Gase aus, aus ihnen rauskommen? Soll er das Gebet unterbrechen oder was soll er machen? ويعافيه وأن يأجره على ما ابتلاه Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Heilung schenken und äh, ihm Geduld geben für alles, was, ihn, äh, was er durchmachen muss. ثانيا إذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يتوضأ للصلاة ثم يصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج من الريح also wenn, das, wenn die Gebetszeit kommt, dann soll er zügig äh, sein Wudu verrichten und auch äh, das Gebet verrichten. Und es äh, schadet ihm nicht, alles, was, äh, was passiert, äh, was an Gase aus ihm rauskommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, fürchtet Allah, soweit ihr äh, das könnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah verträgt keine Seele, was sie nicht ertragen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, äh, er hat euch im Dien keine Erschwernisse erzwungen. Und dies betrifft in dem Fall, wo die Gase immer rauskommen äh, in der Zeit, äh, wo er betet. أما إذا كان نادرا لا يخرج إلا في بعض الأيام في صلاة ما فيعيد تلك الصلاة Aber wenn es nur gelegentlich ist und das ist ein paar Tage äh, oder bei einigen Gebeten passiert, dann, wenn dies rauskommt, dann soll er das Gebet wiederholen. وهذا سائل حقيقة أيها الإخوة أيضا لا أحب أن نتركه يسأل يقول يعاني من مرض السكر ولا يستطيع الصوم فماذا يجب عليه؟ Also die Frage, äh, die ist wichtig eigentlich, man kann sie nicht auslassen. Äh, das ist jemand, der an Diabetes leidet. Und äh, was macht er mit dem Fasten? مسكينا وإن شاء جمع ثلاثين مسكينا في وقت واحد وأطعمهم عن الشهر كله Also diese Person, wenn sie so ist, dann äh, soll er für jeden Tag, den er nicht gefastet hat, soll er einen Armen speisen. Und äh, er hat das, es gibt auch die Möglichkeit, dass er 30, 30 Arme sammelt für einen, äh, für einen Essen, für einen gemeinsamen Essen. Und diese 30, äh, die stehen dann für die 30 Tage, die er in Ramadan verpasst hat. شيخنا لو كان الشهر فيه 29 يوما فقط لا هو لا يدري عنه لو كان 29 يوم إذا أطعم في آخر الشهر فيطعم 29 يوما أما إذا أطعم في أوله يطعم 30 بارك الله فيك Also wenn er, äh, äh, also manche, manche, es gibt manche Monate, äh, die sind 29, manchmal ist Ramadan 29 Tage. Was macht er, wenn es 29 ist? Dann hat er gesagt, äh, wenn er diese Leute speist vor dem Auftreten von Ramadan, dann weiß er überhaupt nicht, ob es 30 oder 29 wird. Dann äh, speist er 30 Leute. Aber wenn es nach Ramadan geschieht und Ramadan hatte 29 oder 30 Tage, dann entsprechend speist er die Leute, ob 29 oder 30. وهناك أسئلة كثيرة ومهمة ولكني لا أحب الإطالة عليكم وعلى المستمعين لعلها تكون لنا فرصة أخرى معكم نستكمل الإجابة على ما بقي من الأسئلة إن شاء الله تعالى Es gibt auch viele noch interessante äh, Fragen, aber wir können, wir schaffen es nicht, alle Fragen zu beantworten, äh, sonst wird die Zeit zu lang. Und äh, wir hoffen, dass wir äh, die Beantwortung dieser Fragen in einer anderen Zeit, inshallah, schaffen. Möge Allah subhanahu uns auf äh, die Sunna äh, standhaftig äh, machen. Dass er uns ermöglicht, äh, Geschwister, ähm, liebende Geschwister untereinander, dass er uns das ermöglicht, zu sein وأن يجعلنا ممن يدخلون في ندائه يوم القيامة Und dass wir zu denjenigen gehören, äh, die äh, seinem Aufruf am Tag des Gerichts folgen. أين المتحابون في Indem er sagt, wo sind diejenigen, die sich äh, um meinetwillen geliebt haben? أين المتزاورون في Wo sind diejenigen, die sich meinet, äh, meinetwegen äh, gegenseitig besucht haben? Wo sind diejenigen, die sich gegenseitig geschenkt haben und sich gegenseitig füreinander angestrengt haben, äh, um meinetwillen? Heute, heute äh, gebe ich ihnen Schutz unter meinem Schatten, an dem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer meinem Schatten. ونسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns schützen vor Fittern, vor, Heimsuchen, äh, vor Heimsuchungen, äh, alles was innerlich und äußerlich ist. وأن يبارك لنا في أعمال علمائنا ومشايخنا مصابيح الأرض Möge Allah subhanahu wa ta'ala die äh, Anstrengungen unserer Gelehrten segnen äh, in allen äh, Ecken der, El äh, der Erde. in allen Ecken der Erde. Und dass er ihnen Standhaftigkeit gibt, äh, die Sunna zu befolgen und äh, zu lehren. Und dass er äh, die Brüderlichkeit zwischen den Salafien verstärkt. وأن يدحر شياطين الجن والإنس ويرد كيدهم في نحورهم Möge er die äh, Konspirationen von den Shayatin, der Jinn und Ins, äh, zunichte machen und dass er ihre, äh, ihre Anstrengungen, äh, diese Konspirationen, والحمد لله diese Konspirationen äh, äh, zu Ende zu bringen, gegen sie dann äh, ausrichtet. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم واسال الله يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ويمة تلقونه